اللهم إنا نعوذ بك في الدنيا من شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء وفي الآخرة من خزيك وخذلانك ونسألك رحمتك وتوجهك في الدنيا والآخرة بحق ذاتك وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبحق وحرمة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم لنا في الدنيا وفي الآخرة نعمتنا وهب لنا حكمة بالغة وعلما نافعا وعملا مقبولا Yüce Rabbimiz dünyada insi ve cinni şeytanların ve fasılasız kötülüğü emredip duran nefsi emmarenin şerrinden, ahirette de rezil rüsva olup umduklarımıza nail olamamaktan sana iltica ediyoruz. Senden zatın, güzel isimlerin ve ulvi sıfatların hakkı için ve Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bize dünyada ve ukbada rahmetinle muamele etmeni ve teveccühünü üzerimizden hiç eksik etmemeni dileniyoruz. Dinimizi tas tamam yaşamayı, yaşamaya çalışmayı bize nasip et. Dünyada ve ahirette, biz muhtaç kullarına bahşedeceğin nimetlerini tamamla. Nezdinden göndereceğin engin bir hikmet, faydalı bir ilim ve makbul amellerle bizleri serfiraz eyle. Amin.